Govorimo o raznim vrstama namaza. Nakon obaveznih namaza, namaza koje svaki musliman i muslimanka trebaju obavljati u toku dana pet puta, nakon toga govorimo o drugim vrstama namaza, o sunnetima prije i poslije farda, o posebnim nafilama poput duha namaza ujutro, poput noćnog namaza na večer, nakon jacije pa sve do sabah namaza do zore i slično i također o pojedinim propisima i pojedinim namazima oko kojih islamski učinjaci imaju podijeljeno mišljenje, pa neki kažu da su to također sunneti, da su to na file, da su to preporučeni namazi, dok drugi kažu da su to jeli, obavezni, obavezni namazi. Također, jedan od vrlo bitnih propisa jeste i dakle propis namaza putnika. Putnik kada odlazi od svoje kuće putuje naročito duže vrijeme, njegov put je dug, uzima mu mnogo vremena, boravi na određenom mjestu, dakle udaljenom od njegove kuće, za to vrijeme mora da klanja. On je musliman, on robuje Allahu subhanahu wa ta'ala u svakom vremenu i na svakom mjestu, Pa dakle, i dok je putnik, dok putuje, dok boravi na drugom mjestu, daleko od svoje kuće, on treba da obavlja namaze. Kako? Na koji način? Da li isto ili postoji neki drugi propis o tome uz Allahovu dozvolu govorimo u ovoj našoj emisiji. Dakle, namaz putnika. Allah subhanahu wa ta'ala o njemu govori u Kur'an i Kerimu i brojni hadisi Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve selleme govore o propisima i također ti hadisi sadrže određene situacije u kojima se nalazio Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem pa su iz tih situacija islamski učenjaci također jeli, dolazili do propisa iz tih hadisa, izvlačili su propise. Pa Allah subhanahu wa ta'ala tako kaže u suri En-Nisa, 101. ajetu, وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَةِ Kada krenete da putujete po zemlji, nije vam grijeh da skratite svoje namaze. Dakle, u ovom kuranskom ajetu, 101. ajetu sure An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da se namazi na putu mogu skraćivati. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَةِ nije vam grijeh da na putu skratite svoje namaze. Brojni su, kao što rekao, hadisi Allahovog poslanika sallallahu alihi vseleme u kojima se spominje njegov namaz na putu. Kako je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi vseleme obavljao namaz na putu. I u svim tim hadisima spominje se da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi vseleme četverorekatne fard namaze. Dakle, podne i kindiju i jaciju. Da je kratio i klanjao po dva rekata. Da je kratio i klanjao po dva rekata. Budući da je u tome ustrajavao, ne spominje se ni u jednom hadisu da je Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam kada je bio putnik na putu da je četvero rekatne namaze klanjao četiri rekata. Da je dakle podne i kindiju, jaciju, da je klanjao četiri rekata. Ne, već je klanjao dva rekata, uvijek. Zbog toga islamski učenjaci su se razišli. Da li je obaveza putniku, kada je putnik, dakle kada putuje, da li mu je obaveza da četvero rekat ne fard namaze skrati na dva i klanja ih dakle dva rekata ili je to samo olakšica? Pa, hanefijski pravnici, učenjaci hanefijske pravne škole kažu da je obaveza, kao također i Zahirije. Zahirijska pravna škola i oni kažu da je to obaveza. Dok tri mezheba, Malikije, Šafije i dakle Hanbelije, oni su stava da je to samo olakšica. Da je dakle čovjeku data olakšica, ako hoće može da krati, ako hoće može da jeli upotpunjuje i da klanja četiri rekata kao što se klanja i kada je čovjek kod kući. Pojedini islamski učenjaci nakon toga se razilaze, dobro, ako je olakšica, šta je bolje? Da li je bolje da kratim ili da bolje ili je bolje da upotpunjavam? Allah najbolje zna je li e, bolje je u svakom slučaju kratiti. Ako dakle ne uzme se mišljenje da je obaveza kratiti, onda u najmanju ruku bolje je kratiti jer Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme nikada na svojim putovanjima četvero rekatne namaze nije klanjao dakle od četiri rekata već ih je kratio na dva rekata. Dakle, riječ je samo o fard namazu. Dok se sunneti, sunneti se ne klanjaju uopće. Putnik ne klanja sunnete izuzev sabahskih sunneta. Jer Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam nikada nije izostavljao sabahske sunnete, dakle dva rekata sunneta prije sabahskog farda, bio on na putovanju ili bio kod kuće. Uvijek je klanjao dva rekata sabahskih sunneta. Zato čovjek koji je na putu, osoba kada putuje, treba da klanja kao što klanja dva rekata sabahski farda, prije toga treba da klanja i dva rekata sabahski sunneta, a ostale sunnete prije i posle farza, dakle kod podne, kod akšama, kod jacije, putnik uopće, uopće ne klanja. Postoje dakle dokazi i jedne i druge strane. Onih koji obavezuju na kraćenje, koji kažu obaveza je kratiti namaz na putovanju zbog toga, toga, toga. Pa između ostalog, najviše čime dokazuju jeste praksa Allahovog poslanika alihi salacom. Nikada nije upotpunjavao namaze na putu. Nikada nije klanjao podne, kindiju, jaciju, rekata. već je uvijek klanjao po dva. A rekao je u poznatom hadisu, klanjajte kao što ste vidjeli mene da klanjam. Zatim prenose se od Ajše, od Ibnu Abbasa radijallahu anhum eh, predanja, govori kako kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala prvobitno propisao namaz od dva rekata. Dakle, propisao je Allah subhanahu wa ta'ala namaz od dva rekata, pa se ta dva rekata zadržala kod musafira, dok, dakle putnika, dok onoga koji je kod kuće, ona su se produžila na četiri. Pa dakle, prvobitno je bilo propisano, pa se to zadržalo za musafira, dakle dva rekata. Prvobitno je bilo propisano dva rekata, namazo dva rekata, pa se ta dva rekata zadržala kod musafira putnika, a upotpunjeno je onome koji nije putnik, koji je kod kuće. I slično se prenosi od Ibna Basa radijallahu anhuma koji kaže doista je Allah subhanahu wa ta'ala propisao putem svoga vjerovjesnika musafiru putniku dva rekata, a onome koji je kod kuće četiri rekata. I dakle onaj koji klanja namaz u strahu njemu je propisao jedan, re, jedan rekat. Na drugoj strani učinjaci koji kažu da je olakšica, da je olakšica to samo dakle čovjek da krati. Pa ako mu je je li lahko, neka klanja četiri rekata. A ako ima tegobu, bilo kakvu tegobu, onda neka jeli, skrati na dva rekata i također oni imaju svoje dokaze. Jedan dokaza jeste upravo ajti sura Nisa u kojem Allah dželle vala kaže فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَةِ Nemate grijeha u tome da skratite svoje namaze. Dakle, nemate grijeha da skratite. Iz čega se razumijeva da ukoliko bi čovjek kladnjao u potpunosti, da ne bi također učinio grije. Jer Dakle, da je obaveza Allah subhanahu wa ta'ala bi ovdje naredio. I također prenosi se od same Ajše radijallahu anha koja, kako smo čuli, jeli, prethodno kaže Allah subhanahu wa ta'ala je propisao prvo namaz od dva rekata, pa se ta dva rekata zadržala kod musafira, kod onoga koji nije musafir, koji nije putnik, jeli, produžilo se na četiri. Sama ona, Ajša radijallahu ta'ala anha, počesto bi na putu, dok bi bila na putovanju, počesto bi upotpunjavala, klanjala četiri rekata. Pa kada bi je upitali zbog čega to, ona bi odgovarala nije mi teško. Nije mi teško da klanjam u potpunosti. Uglavnom, dakle, razilaženje kod učenjaka postoji ako čovjek uzme i dakle, propis da je obaveza kratiti, onda dakle, neka se toga pridržava. Ako uzme da je olakšica, može ponekada da skrati, može ponekada da upotpuni. Bolje bi bilo dakle, da klanja skraćeno jer Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallame nikada nije klanjao u potpunosti dakle podne i kindiju i jaciju na putovanju, dakle četiri rekata. Nakon toga postoji pitanje na kojoj to udaljenosti, koliko treba da traje naše putovanje pa da imamo, da kažem, olakšicu da kratimo, pa da počnemo svoje četverorekatne fard namaze, podne i kindiju i jaciju kratiti na dva rekata. Ne klanjati sunnete. Ako još postimo, dakle da imamo olakšicu da prekinemo post, na kojoj to udaljenosti? Kako kažu islamski učenjaci, nigdje u hadisima ne spominje se koliko tačno. Kao što nam je poznato, možda smo čuli, je li kaže se 84 km ili 80 km ili 150 km ili ili. Nigdje u hadisima nije jasno naznačeno o ljudi kada putujete na put koji traje, koji iznosi toliko i toliko, imate olakšicu, trebate da kratite ili slično. To dakle nigdje nije spomenuto u hadisu. Pa stoga islamski učenjaci kažu da ono što nije spomenuto u šerijatu, ono što nije vjera definisala, vraća se na običaj dotičnog mjesta, tamo gdje živiš, šta je u tvome narodu u običaju put, putovanje? Koliko to treba da iznosi? Da li se čovjek sprema za to putovanje danima? Dakle, treba da ide na put pa se priprema. Ili sjede u auto i ode. Šta se to smatra u našem narodu pod putovanjem? Vraća se dakle propis, šerijetski propis, vraća se na običaj u narodu. Pa ono što se smatra kod nas putovanjem, dakle na takvom putovanju imamo olakšicu da kratimo četvero rekatne namaze sa četiri rekata na dva rekata. Da klanjamo dakle podne i kindiju i jaciju, jaciju dva rekata. Jedini hadis u kojem se dakle spominje od prilike udaljenost, spominje se put na kojoj bi poslanik sallallahu alaihi ve selleme kratio, jeste dakle otprilike kako je to došlo u tadašnjim mjerama, danas kada se izračuna, spominje se dakle nešto malo više od 16 km. Međutim, kako se tada putovalo, na koji način, s kojim prevoznim sredstvima, Allah najbolje zna. Dakle, vraća se na običaj. Ono što je kod nas u običaju, pod putovanjem, šta se smatra putovanjem, na takvom putovanju mi imamo dakle i olakšicu imamo pravo da koristimo. Zatim također pitanje, kada putujemo i odemo u drugo mjesto, daleko od naše kuće, koliko se možemo zadržati u tom mjestu, odnosno ukoliko boravimo mnogo, mnogo vremena u tom mjestu, da li svo vrijeme, imamo olakšicu da kratimo svoje namaze, da ne klanjamo sunnete ili dakle određeni period kratimo, a nakon toga upotpunjavamo. Ili ukoliko znamo da ćemo dakle boraviti više i da je naše da je naš boravak siguran u tom mjestu nemamo nikako pravo da koristimo ove olakšice. Također i po ovom pitanju islamski učenjaci se razilaze. Zašto? Zato što nema jasno određenog teksta. Spominje se da bi Allaho poslanik alihi salatu wasalam ostajao 15 dana, 19 dana, 20 dana u pojedinim mjestima u Mekki, na Tebuku i slično i da je kratio svo to vrijeme. Spominje se čak od ashaba da bi znali šest mjeseci boraviti u jednom mjestu, bilo bi im onemogućeno da nastave sa svojim putovanjem pa bi svo to vrijeme pa bi svo to vrijeme kratili svoje namaze. Bili bi postavljani mimo svoje volje kao namjesnici u određenim mjestima i pokušavali bi da skinu sa sebe tu odgovornost, jeli, tražili bi, tragali bi za putevima kako da ih ponovo vrate njihovim kućama i svo to vrijeme, čak se spominje za mesruka, jeli, iz kasnijih generacija, iz generacije Tabina, da je godinama kratio. Pa dakle, islamski učenjaci se razjelazi. Islamski učenjaci razilaze. Pojedini postavljaju određeno vrijeme pa kažu, između ostalih poput imama Šaukanija i drugih, kažu nakon tri dana. Dakle, ukoliko čovjek zna da će boraviti više od tri dana, da će boraviti četiri, pet i više dana, u nekom mjestu nema pravo da skraćuje namaze. Nema olakšicu, nema pravo da skraćuje namaze, već bi trebao dakle, da upotpunjava. Da klanja kao kada je i kod kuće da klanja podne i kindiju jaciju četiri rekata. Kao što čujete, dakle, kažem podne i kindiju i jaciju, jer su to četvr rekatni. Akšam ne može se skratiti. Sa tri rekata ne može se skratiti na dva. Ne, već dakle, musafir, putnik ima olakšicu ili ima obavezu da četvero rekatne, samo četvero rekatne, a to je dakle podne i kindija i jacija, da njih skrati na dva rekata. Pa kažu, ukoliko se zna da će se ostati više od tri dana, odnosno četiri, pet, šest ili koliko već dana, uglavnom više od tog, onda nema pravo, nema olakšicu da skraćuje. Ukoliko ne zna koliko će ostati, dođe u neko mjesto, bavi se određenim poslom, ne zna koliko će mu taj posao uzeti, mjest, uzeti vremena, dakle došao je radi trgovine ili nečega sličnog, traga za nekim, u potrazi je za nekim, ne zna, kažu dakle da onda svo to vrijeme skraćuje shodno, dakle, e, prethodno spomenutim situacijama iz života Allahovog poslanika alihi salatu zlam ili njegovi ashaba. Postoji također i jedno jako mišljenje, dakle drugo mišljenje, a to je da čovjek je ili na putu ili kod kuće. Nema treće situacije. Čovjek je ili kod kuće ili na putu. Pa budući da također nije definisano precizno, jasno u šerijatu, koliko vremena treba da boravi da bi se smatrao mukimom, da bi se smatrao kao da je kod kuće. Jeli, kada čovjek ode na put, koliko vremena treba tamo u tom drugom mjestu da boravi da bi se smatrao jeli, kao da je kod svoje kuće, ili dakle manje od toga da se smatra putnikom. Budući da to nije definisano nigdje jasno, precizno u šerijatu, u našoj vjeri, kažu učenjaci, čovjek se smatra ili putnikom ili kod kuće. Nema trećeg stanja. Pa, onako kako se smatra, tako se i ponaša. Ako ode u neko mjesto i tamo je možda ranije živio, možda ima i tamo nekakvu kuću, ili ima poznanike, ima rodbinu i tamo se osjeća kao kad, kod svoje kuće. Slobodan je kao kod svoje kuće, onda dakle nema olakšicu musafira, nema olakšicu putnika, već dakle ponaša se kao da je kod svoje kuće. Ode u neko njemu nepoznato mjesto, nije slobodan, susteže se od mnogo čega, li onda ponaša se kao putnik musafir makoliko ostao. Dakle, ukoliko se smatra putnikom, osjeć, ima osjećaj takav, doživljava se putnikom, onda dakle skraćuje svoje namaze. Ukoliko se osjeća kao da je kod kuće, onda dakle jeli, nema pravo, nema olakšicu da upotpunjava, upotpunjava svoje namaze. Dakle, nekoliko nap, nap, napomena. Ukoliko se dakle smatra kod kuće, kao što rekao da ponovim, koliko se smatra kao da je kod kuće, onda upotpunjava svoje namaze i nema olakšicu da krati i ukoliko se smatra putnikom, musafirom, makoliko se zadržao u drugom mjestu, onda dakle ponaša se kao putnik, kao musafir i krati svoje namaze. Da ponovimo, dakle, krati samo četvr rekatne namaze podne i kindiju jaciju. Krati na dva rekata, akšam klanja tri rekata, sabah klanja dva rekata. Od sunneta ne klanja ništa izuzev dva sabahska sunneta. Izuzev dva sabahska sunneta jer ih Allahov poslanik alihi sallam nikada nije ostavljao i također vitr namaz. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi sallam klanjao je vitr namaz, bio kod kuće ili bio na putovanju. Dakle, onaj koji nije siguran koliko ostaje u tom drugom mjestu na koje je otputovao, on svo to vrijeme krati. Ukoliko je siguran koliko će ostati. Otišao je u drugo mjesto na studiranje, dobio vizu, radnu vizu, zna toliko radi, on nema olakšicu kraćenja namaza. Dakle, onaj koji zna koliko će ostati i sve mu je obezbijeđeno, boravi, jede, pije na tom mjestu, sve mu je obezbijeđeno, siguran je, on dakle nema pravo makar bio daleko, daleko od kuće i makar se zadržao, on dakle nema pravo da skraćuje svoje namaze. Zatim, kada odpočinje sa kraćenjem, kada krene na put, da li odma od svoje kuće, kod svoje kuće može da skrati namaz ili dakle tek na putu, na putu ne može dakle kod svoje kuće da skrati. Jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kako se spominje kada su krenuli na hađ. Allahu poslanik alaihi salatu sam i njegovi ashabi klanjali su podne namaz u džami, u mesčidu Allahu poslanika alaihi salatu u Medini. Klanjali su četiri rekata i krenuli su. Klanjali su podne namaz u četiri rekata i krenuli su na putovanje pa su putovali i u mesčidu l-Quba, gdje se oblače i hrami, tamo su klanjali i kindiju, od dva rekata. Nisu dakle klanjali četiri, već su klanjali dva, jer su već krenuli na put. Pa dakle čovjek kada napusti svoje mjesto, napusti zadnje kuće svoga mjesta, od tada ima pravo da počne skraćivati namaze. A ne dakle, pogrešno razumijevaju mnogi, kada im se govori o ovome, kažu jesi li izašao samo iz svog mjesta, to je ta udaljenost na kojoj možeš kratiti. ne to je udaljenost kada izađeš iz svoga mjesta, napustiš kuće, zadnje kuće svoga mjesta, od tada, ako ideš na dugo putovanje, od tada imaš pravo da skraćuješ svoje namaze. Zatim, <clears throat> ukoliko čovjek zaboravi klanjati neki namaz na putu, kada se vrati kući, klanja ga onako kao što je trebao da klanja na putu. Dakle, na putu je klanjao po dva rekata, podne Indiju i Aciju. Vrati se, neki od tih namaza je zaboravio, nije klanjao na putu, vrati se kod kuće, klanja ih onako kao što je trebao klanjati na put. Ukoliko ode na put i sjeti se da je zaboravio kod kuće klanjati neki od namaza, na putu klanja onako kao što je trebao da klanja kod kuće. Dakle, četiri rekata. Zatim, ukoliko musafir putuje pa svrati u neku od džamija na putu da klanja i tamo zatekne imama koji klanja četiri rekata, on putnik, musafir će klanjati za njim podne i kindio jaciju četiri rekata. Dakle, neće skraćivati na dva jer on klanja za imamom. Imam je postavljen da se za njim klanja. Da nas imam rukovodi, kada ćemo na ruku, kada ćemo na seždu, koliko rekata klanjamo. Dakle, ukoliko putnik putuje pa svrati u neko mjesto da klanja namaz u džami, klanja za imamom onako kako klanja imam. Klanja četiri, klanja i on četiri. Ukoliko svrati više putnika pa svrate između namaza u džamiju i hoće da klanjaju, onda oni putnici sebi odaberu imama i on im klanja dva rekata podne ili kindiju ili jaciju. Dakle, četvrorekatne namaze skraćuje na dva rekata. Međutim, ukoliko klanjaju za imamom koji je domaćin, domaći imam u tom mjestu, onda onako kako klanja imam, imam klanja četiri, klanjaju oni četiri bez obzira. Makar zakasli na namaz i prispjeli na zadnja dva rekata, dakle prispjeli na treći i četvrti rekat, Oni neće klanjati samo ta dva rekata i predati selam jer oni kao putnici trebali bi klanjati dva rekata. Ne. Već će dakle klanjati onako kao što imam klanjao. Oni će klanjati treći i četvrti, to će biti za njih prvi i drugi i kasnije će još naklanjati ona dva rekata koja su propustili. Dakle, uh, kada musafir putnik klanja za imamom koji nije putnik, koji je domaćin, koji je u mjestu svoga boravka, onda putnik klanja za njim onako kako, kako klanja je li taj dotični, dotični imam. Ukoliko ne zna, zakasnio je pa ne zna da li je taj imam i on putnik ili je tu domaćin, domaći imam, onda dakle klanja i uslovi nanijeti imam da će klanjati onako kako klanja imam. Pa ukoliko primijeti da je putnik, da je samo klanjao dva rekata, klanja i on dva rekata. A ako vidi da klanja tri, četiri rekata, onda će dakle i on klanjati četiri rekata. Uglavnom, ponaša se onako kako se ponaša i imam, jer je imam postavljen da se dakle slijedi. Ukoliko putnik vraća se kući s puta, pa nije klanjao namaz na putu. Dakle, vraća se, ne znam, klanjao je akšam na putovanju i nije spojio, ako Bog da u narodnoj emisiji govorimo o spajanju namaza, i nije spojio sa akšamom jaciju. Već, dakle, nastavio je putovati, jaciju nije klanjao, nastupilo jacijsko vrijeme, nije klanjao i dođe kući u jacijsko vrijeme. Mogao je na putu da klanja jaciju, nije, dođe kući, kod kuće klanja četiri rekata. Dakle, ovdje je potpuno različito pitanje. Tamo je zaboravio da klanja namaz i prošlo ga to namasko vrijeme. Kada dođe kući, klanja onako kao što je trebao klanjati na putu. Međutim, u ovoj drugoj situaciji nije klanjao namaz, a to namasko vrijeme još uvijek teče. Onda kada dođe kući, prestaju njegove olakšice. Više nije putnik. Sada je kod kuće, onda klanja jaciju namaz četiri, četiri rekata. Dakle, kada se vrati kući, ukoliko to namasko vrijeme još uvijek teče, još uvijek postoji, onda dakle treba da klanja kod kuće kao što je klanjao i ranije kod kuće, klanja dakle četiri, četiri rekata. Od prilike to su najbitniji propisi vezani za namaz putnika. Ako Bog da u našoj narodnoj emisiji spomnijemo još određene adabe, prilikom putovanja. Šta bi trebao čovjek prije odlaska na put, u toku puta i prilikom povratka s puta činiti i također još jedno pitanje koje je vezano i za putnika i za određene druge kategorije, dakle spajanje namaza, o tome ako Bog da govorimo u našoj narednoj emisiji.